Ве поздравувам, драги присутни, ви посакувам Божи благослов. Поздравувам нешите слушатели и оние кои што го гледаат подоцна ова видео. Денес продолжуваме со темата која што ја започнахме минатата сабота под наслов токму истото Евангелие. Две работи што битни да ги повторам од првиот дел, се дека од нас, од нашите човечки напори, од нашите дела не зависи кога Христос ќе дојде и ќе го заврши овој свет, а сепак, сепак тоа зависи од нас. Зависи од нас, ама не од нашите дела, не од нашите напори, Од што зависи? Да повториме мислата што ја кажа пастор Роберт Виланд во неговата книга Милоста на суд или благодатта на суд. Дали зрната сами зреат за жетва? Според Библијата, според она што самите пророци го кажувале како пример од земјоделскиот живот на старите израелци. Позниот дошт е тој кој што прави зрното да зрее. Е па сега на кој начин таа зрелост, тоа совршенство на карактерот, зависи од самите зрна. Тие самите не можат да зреат. Не зависи од нивната сила, од нивните напори. Зависи од тоа дали тие ќе го примат тој позен дошт, што Господ го праќа. Господ го праќа позниот дошт. Зарна се тие кои што треба да го примат. Е сега, ова изгледа само по себе многу разбирливо, затоа што во природата, во земеделскиот свет, зрната не се противат на дождот. Зрната немаат слободна волја да се противат. Тогаш кога дождот пагел во Стариот Израел, позниот дожд, црната го примале, Израеле. Но кои се тие кои што се противат? Тие кои што се противат се луѓето. Да го примат позниот дожд на светиот дух се луѓето, бидеќи луѓето не се буквално зрна, туку се суштества со слободна волја. И го прочитавме текстот во Галатјаните прва глава, кој што ќе го прочитам уште еднаш. Значи, од шестиот стих па натаму, Галатјаните прва глава, каде што апостол Павле зборува за двојно проклетство. Кој е тоа двојно проклетство? Да се подсетиме уште еднаш. Се чудам што така брзо се одвратувате од оној кој ве повика преку благодатта Христова. И преминувате кон друго Евангелие. Значи, секоја лажно Евангелие е нешто што се отклонува, нешто што се одвратува од Христа, од Отецот, кој што не повикал преку Христовата благодат, нешто што се оддалечува од Христовата благодат. Секоја друго Евангелие е нешто што се оддалечува од Христовата благодат. Нешто што бара спасение секаде, освен во Христовата благодат. Например, многу верници бараат спасение во своето членство. За нив членството е битно. До таа мера што ако вие не сте член на нивната црква, тоа што ја не сакаат да се дружат со вас. Тоа се вика секташтво. Бараш спасение во нешто што не дава спасение. Спасение, извор на спасението представува Христовата благодат. А Христовата благодат беше, како што видовме во проповедите за двата Адама, дадена слободно, бесплатно кому? На целиот свет. Значи, наместо да дели, да одвојува, Евангелието Христово е нешто што собира. Го собира целиот свет во Христа, како што сите бевме во Адама на почеток, па потоа како се размножуваа луѓето, сите се распрснавме, секој си замина по својот пат, вели пророкот Исаија, сега Господ сака сите да не собере во последниот Адам, во Христа. И апостолите ја направија истата секташка грешка, до што се склони денес многу верници и проповедници, затоа што во една прилика му рекле на својот спасител, Господе, видавме еден, како во, твој, во Твое име изгонува демони. Во Твое име прави чуда, во Твое име лечи, со други зборови. И ние, значи апостолите, што направивме? И ние му забранивме да не го прави тоа. Зошто? Ева таа секташка причина. Зато што не оди, тој не оди со нас. Познати ви се овие зборови? Познати ви овој случај? Како бил Христовиот одговор? Се секјавате? Што одговорил самиот Исус на ваквите зборови? Немојте да му забранувате. Не може некој што во моје име прави чуда, скоро потоа да биде против мене. И оне кој што не е против вас, тој е со вас. Значи, кој е тој што може да биде против нас, според Христа? Оне кој што отворено станува против нас. Но ако некој мирно, макар и надвор од нас, и без да има врска со нас, си го врши Божиото дело и проповеда Христово Евангелие, ама не е со нас. Дали е тој против нас или според Христа е со нас? Според Христа тој е со нас. Зошто? Бидејќи Божијата благодат делува и таму, како што може да делува и тука, да се подсетиме, од што зависи дали го примаме сето тоа, тој благослов, од нас самите. Зрната нема слободна волја да се спротистават на позниот дошт. Мегутоа, луѓето имаат слободна волја и луѓето се спротивставија на позниот дошт. И луѓето сакаат да тераат по свое, и тогаш кога тврдат дека се христијани, и тогаш кога веруваат дека му служат на Бога, тие сакаат да одат по своје, Не како што Бог рекол, току по своје. Да продолжиме со цитатот на апостол Павле. Кое што не е друго, значи не, не ни постои друго Евангелие, како што не може да постои на вистина некој друг Бог, кому луѓето му се кланјат, Туку има, вели, такви кои што сакаат да ве збунат. Има такви кои што ве бунат и сакаат да го изопачат Евангелието Христово. Но ако и ние самите или пак ангел од небото ви проповеда нешто спротивно од она што ви благовестевме ние, нека биде проклет. Ова е првата анатема. Деветиот стих, како што рековме порано и сега пак повторувам. Апостол Павле чувствува потреба да го повтори ова што го кажал во осмиот стих и затоа пусти деветиот стих. Оној што ви благовестува некое поинакво евангелие од она што го примивте. Нека биде проклет. Втората анатема. Много интересно. Зошто апостол Павле изрекува двојна анатема, двојно проклество, нешто што не се наоѓа никаде на друго место во Новиот Завет. Со изрекување анатеми или проклества се занимавале многу епископи, папи и црковни собори во иднината после апостолите и апостолскиот период. Кај самите апостоли, редко, односно ова е единственото место каде што имаме анатема, проклетство. И зашто? Зашто е изречена оваа двојна апостолска анатема? Ова двојно проклетство за секој оној кој што проповеда поинакво евангелие од оно што апостолите го проповедаат од она Евангелие за кое што самиот апостол Павле вели Браќа, ве известувам дека Евангелието кое јас го проповедав не е од луѓе, 11 стих. И 12 зашто јас ниту сум го примил, ниту сум го научил од човек. Апостол Павле се повикува на фактот, тоа е, тоа е квалификацијата зашто тој се смета себе си за апостол. Затоа што Евангелијето јас не го примив од втора рака. Не го примив од човек. Јас го примив директно преку откровение на Исус Христос. Како 11 апостоли го примиле Евангелието? Христовите ученици на земјата, како тие го примиле Евангелието? Директно од Христа, директно од Богочовекот, директно од Синот Божи, значи не од обичен човек не од грешен човек. Апостол Павле како го примил Евангелието? Не од човек, туку преку откровението на Исус Христос. И зошто вели апостол Павле во понатамошниот текст од првата глава до Галатјаните, зошто вели дека кога отишол во Ерусалим после своето обракање, после својот малку испоснечки живот во пустината во Арабија. После тие три години на целосно преиспитување, отако Господ го треснал на земја, се разбира, пред Дамаск. Зошто отешол кај апостолите и вели, се видов во Јерусалим со Кифа, значи со апостол Петар, што би рекле католиците првиот папа, и останав кај него 15 дена. Зошто апостол Павле па и ова го споменува? Што мисле, што ни е нам битен овој податок да стои во Светото Писмо, дека апостол Павле се видел, бил на гости кај Петра во Ерусалим 15 дена, две недели седев кај него на гости. Што е тоа нам битно да знаеме дека две недели седел кај него на гости? Две недели е многу малку време, многу малку време некој од почетник да го научи Евангелието на Исуса Христа од устата на апостол Петар. Чи, значи, апостол Павле не отошел кај Петар он да се учи од него за Евангелието или за сето оно што Христос го зборувал и го правил за време на неговата земска служба. И, ни, и никој од нас не поминува толку кратко време во подготовка и проучување за да се крсти, па да не зборуваме за да стане теолог или проповедник или мисионер, за тоа се посветуваат години на проучување и подготовка, а не 15 дена. Тоа зашто се битни тие 15 дена? 15 дена, значи, кој што се недоволен период за апостол Павле да се обучи во познавањето на Евангелието од устата на Петар, се сосем доволно време за обратното. 15 дена се сосем доволно време за да во тој период апостол Павле му посведочи на Петар какво било целото негово искуство од Дамаск наваму. И тоа било доволен период да види апостол Петар дали тоа евангелие што го примил Павле се поклопува, се согласува со она што го знаел Петар директно од Исуса Христа. И каков бил резултатот на тоа споредување? 19 стих вели, а пак од апостолите не видов никој друг, значи освен што се видел со Петра, со Кифа, освен Јаков, братот Господов, меѓутоа и што? Да се вратиме малку поназад во 16 стих. Апостол Павле вели, колкако Господ ми го открил својот син за да благовестувам за него меѓу незнабожците. Веднаш не го прашав ниту телото, ниту крвта, не се посоветував со човек. Например, не отидов во Синедрионот, или не отидов, не се врати во Иерусалим да, ги, да го прашам Гамалиел, или да, го, да ги прашам другите еврејски теолози и водачи црковни да ми кажат дали е вистина ова што ја сега го примив од Господа. Со други зборови, Павле бил фарисеј, Па можел да каже, не отидов кај фарисеите, не отидов кај мојата секта да ја прашам, браке, дали ова вистина што мене ми се случи во Дамаск? Тие ке му рече, ау, там па да те ми кој демон ти се јавил на патот за Дамаск. Павле знаел дека не треба да се советува со телото и крвта. Туку отишол прво да го преиспита сето тоа, да го преиспита сето тоа за тие три години поминати во Арабија и после тоа се вратил во Дамаск. Тој вели дека не отшел ниту во Ерусалим, кај оние што станаа апостоли пред мене. С зборови, си посветил доволно време за да објективно и непристрасно го проучи Евангелието. Значи, не одам како ученик ни на апостолите, Христови, па од нив еднострано да бидам индоктриниран, не одам ниту кај еврејските учители во Ерусалим, па тие еднострано да ме индоктринираат, туку јас објективно го проучувам сето тоа во пост и молитва. Тоа бил ставот на апостол Павле. И откако тој така го проучил и го сватил тоа Евангелие што му било откриено, потоа оди кај апостолите во Иерусалим за да тој им го каже сето тоа, тоа искуство, им посведочи и тие да видат дали, дали е вистина сето тоа кое што апостол Павле го доживел го примил, го научил и почнал да го проповеда уште во Дамаск. Деветиот стих од втората глава вели И кога ја познаа благодатта што ми е дадена, Јаков, Кифа и Јован, кои беа сметани за столбови на црквата, на почеток. Значи, Јаков, Петар и Јован, наречени столбови на црквата, ни ја подадоа мене и наварнава раката за заедништво и се согласија ние да одиме кај незнабожците, а тие кај обрезаните. Што се верили апостолите во Јерусалим? Поточно Јаков, Петар и Јован, тие три столба на црквата, тие најблиски до Христа од сите апостоли, дека Евангелието што го примил апостол Павле е истото Евангелие што и тие го примиле и што и тие го знаеле. <clears throat> Што кажува Елена Вајд во врска со Павловото Евангелие? Ракопис број 27 од 1889 година. Гласи вака, учителите на народот не се запознале самите себе си преку лично искуство со изворот на нивната зависност и нивната сила, кој е тој изворот кој што сите ние зависиме. И тогаш кога Господ подигна луѓе и ги испрати со токму истата порака за ова време, која што тој ја праќа со народот, порака која што не е нова вестина, току токму истата што Павле ја проповедал, што самиот Христос ја проповедал, тога што ним, на учителите на народот, им звучи како туѓа наука. Елена Вајт напишала во 1889 година дека пораката што била пратена од Господ во Минеаполис предходната година, била порака што Господ ја пратил, но учителите на народот, теолозите на Адвентичката црква, тоа го сватиле како туѓа наука. За нив тоа било нешто туѓо и ново. И не е чудно, затоа што е тоа туѓо и ново за нив до ден денес. Јас би сакал да прочитам еден друг цитат од Елена Вајд, незиниот најпознат цитат во врска со оваа тема. Објавен во официјално гласило на Адвентистичката црква, списанието Преглед и гласник или Review and Herald во оригинал, 22 ноември 1892 година. Исто цитат се наоѓа во првото, првата книга Избрани сведоштва, 363 страница. Времето на проба е токму пред нас, велена Елена Вајд, затоа што гласната вика на третиот ангел веќе започнал Гласната вика на третиот агент е веќе започната во објавувањето на Христовата праведност на откупителот кој што го простува гревот. Ова представува почеток на светлината на оној ангел, чие што слава ќе ја исполни целата земја. Затворен цитат. Дали забележавте што се кажува во овој цитат? Дека пораката од Минеаполис е гласнат, почеток на гласната вика. Што тоа гласна вика? Гласната вика е термин кој што се однесува на откровение, кој што е изведен од откровение 18 глава. Првиот стих. А по ова видов како слегува од небото друг ангел кој имаше голема власт. И земјата светна од неговата слава. Целата земја, целата планета. И извика силно, зборувајќи со висок глас. Ова е гласната вика. Че тој термин е изведен од овој стих. Гласната вика е нешто што се однесува на ангелот од Откровение 18 глава, од чие што слава ќе засветли целиот свет, целата планета. И сами свет вели, значи, тоа што е почеток на гласната вика, представува почеток на светлината на оној ангел, од чие што слава ќе засветли целата земја. Дали знаете што тврдат денес адвентистичките теолози, за што постојат материални докази. Например, од една скорешна дебата во март месец оваа година на интернет форум во врска со овие теми. Еден македонски адвентистички теолог и проповедник го цитира адвентистичкиот професор од Ендрус, професор Джордж Найт, и тие двајцата заедно тврдат дека она што Елена Вајд го рекла за Минеаполис, за пораката од 1888 година, е дека е тоа почеток на гласната вика, но тоа не значи дека е почеток на позниот дошт. Со други зборови, позниот дошт е нешто што треба да се очекува во иднина, во наше време, позниот дошт не е нешто што започнало тогаш, пред 122 години. Така тврдат искусни адвентистички теолози, проповедници и како што гадахме овој професор, дека гласната вика и позниот дошт не се една и те иста работа. Дори професорот Джордж Найт го обвини Джонс дека тој идејата за позниот дошт или поестоветувањето на нивната порака од Минеаполис со позниот дошт ја превзел од некоја лажна пророчица. Дали тоа точно? Дека гласната века и позниот дошт немаат никаква врска меѓу себе, заедно. Како вам ви изгледа, пред да прочитаме понатаму некои цитати, како вам ви изгледа идејата Почнала гласната вика пред 122 години, а ние се уште чекаме Господ да ја прати силата за таа гласна вика. Почнало нешто нешто што Господ го дал пред 122 години и сега уште чекаме Господ да го даде и второто. Тоа што ќе му даде сила на првото. Почнала гласната вика, а уште чекаме Господ да го испрати познајот дошт, тоа што дава сила на гласната вика. Тоа што дава сила на пораката. Интересно е што, секој што би сакал тоа може да го види, да му покажам приватно, после оваа проповед, и било кога во иднина, тоа важи за нашите гледачи и слушатели од интернет, како македонскиот теолог и проповедник, самиот тој тврди дека поздниот дошт представува славата на ангелот од Откровение 18 глава. Па ако поздео доште славата на тој ангел, Елена Вајт рекла дека почетокот на гласата вика е почетокот на славата на тој ангел. Значи поздео дошт, а Лоузо Джонс не го превзел од некоја лажна пророчица, нито го измислил во свое време, туку, туку тоа го научил од зборовите, од признанието на Елена Вајт. Што кажува еден друг цитат од Елена Вајд, во рани списи 271 страница, децени пред тоа, било напишено, Јас го прашав ангелот што било причина за оваа голема промена. Се мисли на пробудување кое што предходно било опишено во визијата. Ангелот ми одговори, ова представува позниот дошт, освежувањето од присуството Господово гласната вика на третиот ангел. Според ангелот на Елена Вајт, гласната вика на третиот ангел и позниот дошт се една иста работа. А адвентичките теолози денес, професор Джордж Найт и еден македонски пастор, овие две работи ги делат и велат едното можело да биде пред 122 години, другото уште не дошло. Колку лаодикејската гордост не дозволува учителите на народот, како Штерновет ги нарече, да се понизат и само да признаат дека ние ја отфрливме пораката, што Господ тогаш ја пратил и дека ние со тоа ја отфрливме пораката за оправдание со вера и почетокот на гласната вика и почетокот на позниот дожд. Адвентистите велеле, како што стои запишено во билтенот на Генералната конференција 1893 година, 377 страница, дека сестра Вајд вели дека ние веќе живееме во времето на позниот дошт, се од Минеаполиската конференција. Елена Вајд не ја нарекла пораката на Джонс и Вагонер истото Евангелие, што апостол Павле го проповедал, што самиот Христос го проповедал. Туку нивната порака ја нарекла токму истото Евангелие. Да ги повторам тие зборови од 27. ракопис, 1889 година. И кога Господ подигнува луѓе и ги праќа со истата порака за ова време, која што му ја дава на народот. Порака која што не е нова вистина, туку токму истата што Павле ја проповедал, што самиот Христос ја проповедал, таа ним им звучи и изгледа како туѓа наука. Ќе го прочитам и овој фамозен цитат кој што македонскиот проповедник едноставно не можеше да го проголта. Веројатно, тој не ни знаеше за целиот свој работен век дека постоел ваков цитат. Интересно е што цитатот се наоѓа не во било која и каква книга Елена Вајд, туку запишан е во билтанот на Генералната конференција од 7. мај 1892 година. Елена Вајд вели, видов дека Джонси Вагонер има свој предходници во Исус Навин и Халев, како што синовите израелски ги каменуваа овие двајца со буквални камење на сарказам и исмејување. Значи, да застанам за миг. Исус Навин и Халев не биле каменување, тоа Господ го спреча. Не зеле израелцанца, сакале да ги каменува. Зеле камења, мегутоа тука беше спречено сето тоа. Но, на Вајд вели дека Джонс и Вагонар биле буквално каменување, каменувани, со буквални камења на сарказам и исмејување, подбив. И обраќајќи им се на адвентистите, на кои што тоа им го пишува, Елена Вајд вели, видов дека вие своеволно го отфрлате она што знаете дека е вистина. Но зашто го отфрлате? Само затоа што е тоа премногу понижувачки за вашата гордост. Не сакате да признаете. Тоа е лаодикејскиот проблем. Тоа е оно што го видавме кај професорот Джордж Найт од Ендрус. Тоа е оно што постои кај македонските проповедници. Тоа е оно што постои кај повеќето проповедници на адвентистите на седмиот ден во целиот свет. Видов дека некој од вас во своите шатори, бидејќи во тоа време конференциите се одржувале под шатори, па и многу верници и гости си кампувале во шаторчиња, во своји приватни шаторчиња, кога присуствувале на такви големи собери во тоа време. Такав била, значи, иеко конференцијата во Минеаполис се одржала во црквата на 27. ден, во зградата на црквата во Минеаполис, некои биле тука присутни или во околината со своите шатори, веројатно, кај што престојувале, кај што спиеле. Видев како некои од вас во своите шатори се подбиваат на секој можен начин во врска и ги исмејуваат овие двајца браќа. Се мисли на Джон Си Вагонер. И сега на најважното. Видов исто така дека во колку вие ја прифатевте нивната порака, ние ќе бешме во царството две години после тој датум, 1888, но сега ние треба да се вратиме назад во пустината и таму да останеме 40 години, затворен цитат. Што значат овие зборови? Две години, 40 години. Не асоцира повторно на искуството на Стариот Израел. Кој беше нивното искуство? О, да беа 40 години! Израел на вистина мораше да помине цели 40 години во пустината, пред да ја добие наредната шанса да влезе во ветената земја. Значи, идејата на овие бројки е дека Господ го одложил своето доагање. Таа генерација на адвентисти кои што го отфрлија позниот дошт пред 120 на години, треба да умре заедно со Елена Вајд. Бидеќи таа е дело таа генерација. Друга генерација е таа која што ќе добие нова шанса да го прими позниот дошт и да учествува во Господовото славно завршување на неговото дело и на овој свет. Обично, денеска мнозина велат и многу проповедници тоа, сум го слушнал од нив, од истиот проповедник за кој што говорев, не можеле да се случат тогаш сите овие завршни настани, затоа што па тогаш уште немаше не беше исцелена раната на зверот, уште немаше некои од тие пророчки настани кои што се уште не се случиле и се уште ги очекуваме да се случат во иднина. Сепак вистината е дека токму во тоа време неделните закони беа поблиску до донесување отколку денес, бидејќи тогаш беа влезени, неделниот закон беше влезен во јавна процедура во Конгресот на Соединетите Американски држави, а денес тоа се уште не е случај. Денеска никаде не читаме и не гледаме и не слушаме дека во Конгресот се расправа за, или во Сенатот на Америка се расправа за неделен закон. Така тоа веќе е јавна тема за која што ќе пишуваат и новинарите и медиумите. Но во времето на Джонс и Вагонер тоа веќе било случај и токму преку Джонс Господ успел да го порази тој предлог закон во Американскиот Сенат, предложен од сенаторот Блер во тоа време, И Америка тогаш не го донела неделниот закон. Можела да го донесе тогаш? Можела. Зошто не го донела? Затоа што затоа што Божиот народ не бил подготвен за завршите настани. Не го донела затоа што Господ милостиво одлучил да го одложи крајот на светот. Еве едно друго сведоќство, пред да завршиме, во врска со оваа тема, од страна на еден познат адвентистички проповедник и мисионер, Вилијам Прескот, говор одржан на Генералната конференција 1901 година. Запишено во билтоната на Генералната конференција 1901 година, 321 страница. Има мнозина во ова собрание, се мисли на соброт на делегатите на Геан конференција, кои што ќе се сетат дека пред 13 години во Минеаполис Господ испрати порака за овој народ и за овие изминати 13 години светлината беше одбиена и отфрлена од мнозина и таа е одбиена и отфрлена од мнозина и ден денес. Затворен цитат. Дали Прескот бил во право кој ги кажал овие зборови? Тоа го потврдува порамешниот председател на Генерална конференција, Артур Даниелс. Во книгата што ја објавил 1926 година под наслов Христос наша праведност. Значи, нај, со најдолг мандат председателот на Генерална конференција Артур Грозвенор Даниелс современик Вајти на Джонс и Вагонер. Во 1926 година, во своите длабоки пензионерски денови, ја напишал книгата Христос наша праведност. Имаме една копија горе од оваа книга, каде што на 47 страница од оригиналот вели пораката, мислејќи на Минеаполис, никогаш не беше прифатена, че во 26 година, тој тврде никогаш не беше прифатена, ниту проповедена, нито и било дадено шанса за да ги пренесе на црквата своите неизмерни благослови кои што беа вткаени во неа. Негови зборови, затворен цитат. Какви зборови? Неизмерните благослови што беа вткаени во неа. Од што зависело сето ова? Не зависи сето ова од човечките напори, од човечките дела. Сите тие постоеле, постојат и ќе постојат. Секој што проповеда за Христа и за спасение и го предупредува овој свет за предстојниот Божи суд, за Христовото второ доагање, сите тие вложуваат напори, вложуваат пари, развиваат технологија за проповедање, и тоа било, е и ќе биде. Мегутоа, од тие наши напори не зависи позниот дожд. Не зависи крајот на светот. А сепак зависи од нас. Како? И крајот на оваа проповед под наслов Токму истото Евангелие е заокружена со зборовите запишени во Евангелието според Јован. Шеста глава, 28 и 29 стих. Евангелие според Јован, шеста глава, 28 и 29 стих. Предходно во 27 стих Исус им вели на евреите, работете за храна, што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 Тие јасно го свателе Христа, така тој им вели, немате да ги правите вашите човечки дела, тие не вредат пред Бога, туку треба да се прават Божиите дела, или делата на благодатта, делата на Светиот Дух. И вредите, искрено прашаве: што да правиме? Веројатно кога прашаве што да правиле, што да правиме, тие мислеја на нешто што треба да го направат со своите раце. Меѓутоа Господ им одговорил, е сега, забележте го овој одговор. Исус им одговори и рече, Божиото дело е ова. Значи, ова што следи е Божио дело. Не е ваше. Да поверувате во оној кого тој го испрати. Кречете, и колку лесна работа, Зараме можно ова да е волку лесно? И па за евреите ова беше најтешката работа и останува 20 векови најтешката работа до ден денес. Ова е најтешката работа како што за адвентистичките теолози и пастори, најтешката работа е да призна некои факти од предстои 20 години и од тогаш панаваму до ден денес. Најтешката работа е да поверуваме во вистинската порака. Тоа се докажува ден денес во 2011 година, јас го видев со своји очи. Ден денес е најтешко да се прифати токму истото Евангелие. Токму она Евангелие која што може да те усоврши. која што може да го произведе во тебе Христовиот карактер кој што може да ги произведе во тебе Божите дела. Бидеќи ниту едно друго Евангелие тоа не го може, апостол Павле изрекол двојна проклество, двојна анатема за било кој кој што проповеда поинакво Евангелие. Од тоа неговото, кој што го потврдили и го признали и другите апостоли, како сведоци на Исуса Христа, и за кој што Елена Вајд рекла, дека тоа истото Господ го пратил преку Джонси Вагонер на адвентистите на седмиот ден пред 122 години. Во Христово време испитот бил да се верува на Христа, лично на Божиот син кој што бил испратен на земјата. Во 1888 година испитот бил тестот или пробата била да се верува на Джонси Вагонер. И ден денес тоа е истиот тест. Иако и самите Джонс и Вагонер не се наши современици, туку веќе историски личности. Дали сме ние подготвени да го прифатиме токму истото Евангелие? Без оглед преку кого Господ ќе го испрати за нас. Може би преку магарица. Слушки зборови, дали сте подготвили да ја прифатите пораката што Господ ја праќа, без оглед преку кого ја праќа? Нека Господ не да благослови сите вас во вашето понатамошно проучување на пораката од 1888 година. Нека му е фала и слава вечно. Амин.